Un, eh, lai gan mēs pirms tam varam izlasīt, ka Dievs nemājo rokām celtos namos. Ja viņu debesis debesis nevar uzņemt, tad kā lai viņš eh, dzīvotu mājā, ko cilvēks ar savām rokām ir cēls? Tad tomēr tas kungs apsola, viņš saka, es jūs uzklausīšu šī vietā. Un arī šodien Dievs ir eh, tas pats, viņš nav mainījies. Vakar, šodien un mūžīgi viņš ir tas pats. Un ja viņš saka, ka viņš nāks un būs mūsu vidū un uzklausīs mūsu lūkšanas, tad viņš to arī dara. Un viņš ir uzticams. Un tāpēc arī šodien būsim drosmīgi. Eh, kad mēs nākam tā kunga namā, mēs esam šeit, viņa draudzē. Šeit ir Kristus mies, šeit ir draudz, šeit ir tā vieta arī, kur viņš mājā. Un tāpēc lūksim, slavēsim, pateiksimies. Ja jums arī ir, ir kas uz sirds, kāda pateicība vai lūkšana, pacelsim savus balss. Te mēs esam, draudz, tik vien vienkārši, kāda mēs esam atnākuši. Lūksim, slavēsim. Labi? Kāds esmu, tāds es atnāku jo zinu mīli tu, jo zinu mani mīli tu. Pazemībā galvu savu noliecu, visu slavu pienesu, visu slavu godu pienesu. Kāds esmu, tāds es atnāku, zinu mīli tu, jo zinu mani mīli tu. Pazemībā galvu savu noliecu, visu slavu pienesu, visu slavu godu pienesu. Kāds esmu, tāds es atmēju, zina mani mīlītu. Pazemībā galvu savu noliecu, visu slavu pienesu, visu slavu godu pienesu. Pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām kopā viņa vārdā. Viņu pildu godā no sirds vēlamies. Gribam sirdis atvērt Dieva svētam garam, saņemt viņa svētībās. Saņemt viņa svētībās. Tā mīlestība ir neizsākuma. nekad nebeidzās. Tā ir jaunai krītu, jaunai krītu, ir uzticams mūsu Dievs, ir uzticams viņš. Tā mīlestība ir nemainīga žēlastība nekad nebeidzās. Tā ir jaunai krītu, jaunai krītu, ir uzticās. uzticams mūsu Dievs, ir uzticams Viņš. Tā ir jaunai krītu, jaunai krītu, ir uzticams mūsu Dievs, ir uzticams Viņš. Ir uzticams uzticams vien. Roku rokā no augsim mēs kopā, Kristus mīlestībā. Roku rokā, roku rokā no augsim mēs kopā, Kristus mīlestībā. Roku rokā, Halleluja, Halleluja. rokām. Aleluja, aleluja, aleluja, roku rokām. Gods lai ir Tev ar paceltām rokām. Mēs Tevi slavējam, gods lai ir Tev, gods lai ir Tev ar paceltām rokām. Mēs Tevi slavējam, gods lai tev. Aleluja, aleluja, aleluja, gods lai tev. Aleluja, aleluja, aleluja, gods lai tev. Aleluja. Aleluia, aleluia, aleluja, gods lai tev. Mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. Mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radījis debesis un zemi. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Gods lai ir tēvam, gods lai ir tēvam, gods lai ir svētājam gāvam. gods lai ir dēlam, gods lai ir svētājam gāram. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Uz palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radījis debesis un zemi. Uz palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radījis debesis un zemi. Uz palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radījis debesis un zemi. Uz palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radījis debesis un zemi. Jesu Zemlji. Hallelujah. apsolījies Dievs, viņš Izraēla pārenais. Viņš Izraēla pārenais. Viņš Izraēla pārenais. Viss piepildīsies, ko apsolījies Dievs, viņš Izraēla pārenais briedis slēgās gribais un priecāsies, un aklocis atvesies. Kur lieļaudis dzirdēs un mēmie gavilēs, tūkstnesis priekā uzziedēs. Kad briedis slēgās gribais un priecāsies, un aklocis atvesies. Kur lieļaudis dzirdēs un mani gavilēs, tūkstnesis priekā uzziedēs. Viņš Izraēlā pārenājs, viņš Izraēlā pārenājs. Viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs, viņš Izraēlā pārenājs. paldies arī, ka šeit mēs esam, kungs, un Dievs, paldies Tev, ka Tu mūs pazīsti Tēvs visos sīkumos. Un mēs Tev pateicamies arī šobrīd, Tēvs, mēs apliecinām, ka tiešām Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš un patiesība un dzīvība, kungs. Vienai dvēslē, kungs, nevienā citā vārdā mums nav glē, glābšana kā vien Jēzu Kristu. Dievs, paldies Tev. Paldies, ka Tu sūtīji savu dēlu, kurš nomir par mūsu grēkiem, kurš augšām cēlās, kungs, un ir dzīves. Paldies Tev, Tēvs. Paldies, ka šodien mēs varam būt drošībā, Tēvs. Tikai pateicoties tam, ka Tu esi labs Dievs. Kungs, ka Tu parādīji savu mīlestību, savu žāstību uz mums ikvienu. Es slāvu Tev, Kungs, pateicības. Jo Tu vienmēr man sirdī всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь. Я хочу, мой Бог, идти за тобой. знаешь быть, es dzirdēšu tevi. Sauc es iešu tev līdz. Sekošu tev, Dievs, līdz pasaules man. mani pārsteidz ar visu, ko dāvāji man. Ar visu, ko dāvāji man. Vēlreiz krustā lūkojos, kur nomirītu. Es žēlastībā zemojos un sirds manā lūk es pateicos, vēlreiz dzīvi ieslēju Tev. Tagad Tu esi paaugstināts godībā, debesu ķēniņ, Tev zemošos es, cik brīnišķīgi žēlastību dāvāji, slavē tevi vēlos vēlreiz. Slavē tevi vēlos vēlreiz. Vēlreiz krustā lūkojos, kur nomīrītu. Es žēlastībā zemojos un sirds manā lūst pateicos, vēlreiz dzīvi izlēju Tev. Vēlreiz krustā lūkojos, kur nomirītu, es žēlastībā zemojos un sirds mana lūs. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvi izlēju Tev. pateicos, par krustu pateicos, par krustu pateicos, mans kungs. Par krustu pateicos, par krustu pateicos, par krustu pateicos, mans kungs. Par krustu pateicos, par krustu pateicos, par krustu pateicos, mans kungs. Par krustu pateicos, par krustu pateicos, par krustu pateicos, mans kungs pateicamies, ka Jēzus atnāca nomir par mūsu grēkiem, nevis lai mēs tajos palikt, bet lai mēs būtu brīvi, lai mēs iemantot brīvību mums, pilnīgi brīvi no grēka, pilnīgi brīvi no ikvienas atkarības, no ikvienām važām, no ikviena slāst, kurā mēs būtu noķerti, ka viņš ir atnācis, lai mūs darītu brīvs. Paldies, kungs, ka šeit ir tā vieta, kungs, un šis ir tas laiks, kungs, ka tu vari atbrīvot tās, ka tu vari darīt paties brīvi. Kungs, ko tu dari brīvi, tas ir paties brīvs šodien, Tās, mēs arī šeit, kungs, esam. Lūdzam, dari mums brīvs, kungs. Lai kāds Tās būtu šīs barjeras, kas ir sacelts mūsu galvās, Dievs. Tās, lai tās viss brūk, Tās, lai nekā Tās netraucē, kungs, nāk, Dievs. Kungs, pakļauties Tev, dzīvot ar Tev, Dievs. Kungs, paldies Tev, paldies par brīvību Tev. Paldies Tev, Tēvs. Slāpies, slāpies. Kas ir spēlēts? pāri plūstum tu, klusē tevi nedzirdu, turēšos pie patiesā, pat ja neredzu. Kad nāk vētra dzīve skrien, ceļš, kad stāvs un nekšķīdu, rokas ticot pacelšu, tev kungs ticēšu esi manā sirdī ierakstīts. Tavā dēlā esmu atpestīts. Mīlestība glābjošā, mīlestība brīvība, esmu tavs, pie un būšu tavs. the es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem. Es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem. Es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem, Es tavs, es tavs uz mūžiem. Un tas, ko es jums gribu pateikt, neskatieties, kas runā priekšā, bet uh, eh, skatieties, ko Dieva vārds jums grib pateikt. Un es ticu, ka Dievs ir šodien jums katram sagatavojis kaut ko no tā, kas šodien šeit, es ceru, ka Dievs lietos man skanēs, lai tas jums būtu par svētību pēc vēlreiz lūkšu. Paldies Tev, kungs! Paldies, Dievs, ka Tu esi dzīvs, ka Tu esi varens Dievs, un tiešām es Tev pateicos par ikvienu reizi, Dievs, kad es varu apliecināt Tavu vārdu, ka es par ikvienu reizi, kad es varu jēzus teikt, ka Tu esi mans glābējs, ka Tu esi man dzīvība, ka Tu esi mans draugs, ka Tu esi mans sargs, ka Tu esi mans ārsts. Dievs, paldies, kungs, kad es to varu šodien teikt cilvēku priekšā, kad es ar savu mutu varu apliecināt, paldies Tev, kungs. Paldies, kungs, par drosmi, ko Tu dod Dievs. Es zinu, kungs, ka tas pilnīgi nav no manis, tas neesmu es. Es, es to apzinos, Dievs, ka Tu gribi runāt caur mani šodien. Un Dievs, es lūdzu par cilvēku sirdīm, ka tās ir atvērtas Tev, tavam vārdam. Dievs, ka tiešām tavs vārds šodien ir dzīvs un spēcīgs, ka tas nes izmaiņas, ka tas nes augļus. Dievs, tiešām, kungs, runā spēcīgi uz katru dzīvi, uz katru sirdi, mans Dievs. Kungs, un nu mēs uzticamies, mēs uzticamies. Mēs, Dievs, Tu esi uzticams, Tu šodien esi uzticams. Lai arī kādi mums nebūtu apstākļi mūsu dzīvē šodien, bet Tu esi uzticams. Un paldies Tev par to. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Mēs varētu <clears throat> atšķirt bībelītes Mateja evaņģēlija 8. nodaļu. Mateja Evanģēlijas 8. nodaļa. Un, ziniet, es te arī neesmu nācis skaisti izrunāties, vai pēc kaut kādiem standartiem runāt, eh, vai kā ir pieņemts, vai... bet eh, es ticu, ka eh, Dievs ar savu vārdu padarīs savu darbu. Un es gribētu, ka mēs varētu lasīt no Mateja 8. nodaļas, no 23. panta. <clears throat> un viņš iekāpa laivā, Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja, un redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri – bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa un modināja viņu, sacīdami, kungs palīdzi mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, ka esat tik bailīgi jūs masticīgie. Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Un šeit es gribētu apstāties un vispār Mans uzdevums šodien ir jūs iedrošināt. Dievs teica, lai es nāku, ne norāt jūs, bet iedrošināt. Un es gribētu, ka mēs varētu, varbūt kāds atcerās pagājušajā reizi, pēdējo reizi, par ko es sludināju šeit priekšā. Kaut kādu lietu atceraties? Vai tas nebija tik spēcīgi? <laughs> Par jēs bija, ja? par ticību, jā. Jā, tieši tā. Bet šodien es gribu, Dievs man ir veids jau kā laika atpakaļ uz šo tēmu, bet uh, es viņu noliku tā kā malā, bet atkal un atkal, un šodien es gribu runāt par bailēm. Par bailēm. Un tas ir kaut kas pretējs ticībai. Bet eh, vai tā varētu būt, kad mums kā Kristus sekotājiem, kā Kristus mācekļiem, varētu būt kādā brīdī bailes no kaut kā? Tā varētu būt. Redziet arī šeit laivā mācekļi sabijās, kad cēlās liela vētri. Bet viņos tas rosināja šo šo saukšanu, viņi zināja, ka Jēzus viņiem var palīdzēt. Šo saukšanu uz to kungu. Un tas viņos rocināja to. Viņos tajā brīdī varbūt nebija tik liela ticība, kā Jēzus teica, jūs masticīgie. Ko jūs bīstaties, ko jūs baidaties? Bet tajā brīdī viņi sauc Jēzu palīdz mums. Un es zinu arī personīgi savā dzīvē, kā ir dzīvot bailēs. Un es nezinu, varbūt tu šodien dzīvo bailēs. Varbūt tu jau gadiem seko kristumu. Varbūt tu esi nesen atgriezies, bet tu baidies par kaut ko. Tās bailes var būt dažādas. Citam ir bailes no, no nezinu, no augstuma, citam ir bailes. Bet varbūt tev ir tāds bailes, kas tev vienkārši paralizē, kas tev neļauj iet uz priekšu. Varbūt tev ir bailes no nākotnes. Varbūt tu domā par nākotni, kas notiks tavā dzīvē. Varbūt vai tu dabūsi labu darbu, vai tu varēsi nodrošināt sevi un ģimeni. Varbūt tu baidies no, no kā es agrāk baidījos. Es Es nevarēju šeit, vispār tas ir prātam neaptveram, tāpēc saka, tas neesmu es. Es šeit stāvu priekšā. Es nevarēju parunāt divu cilvēku priekšā. Man bija bailes. Varbūt tu šodien baidies runāt draudzes priekšā. Varbūt tu šodien baidies apliecināt Jēzu par savu glābēju. Varbūt tu šodien baidies savā darbā apliecināt, ka tu esi ticīgs. Varbūt tu baidies no izsmieklu. Varbūt tev ir kauns un tu negribi to izrādīt. Es nezinu tavas bājās, bet Dievs zina, no kā tu šodien baidies. Varbūt tev ir nosodījums. Varbūt tu izdari kādas lietas un visu laiku tev nāk nosodījums. Un tev ir bājās to darīt, tev ir bājās pārkāpt pāri. Ko tu šodien dari ar savām bailēm? Redziet mācekļu laivā – Viņ, viņš sauc uz Jēzu, palīdz mums, kungs. Man ir bājos, palīdz. Mēs, mēs nogrimsim, viss būs cauri ar mums. Ko tu šodien dari ar savām bailēm? Un vēl interesanti ir tas, kad Jēzus teica, kam jūs esat tik bailīgi, jūs masticīgie? un bailēm viens no, viens, viena no lietām, kāpēc ir tik ļoti bail, ir tad, kad mēs sākam vērst savu skatu uz sev, ko es varu, vai ko es varēšu izdarīt, vai kas, vai ko es savā dzīvē varēšu sasniegt, vai kas es esmu. Ja es paskatos savu dzīvi, es nekas neesmu. Bez Jēzus Kristus es nekas es neesmu. Bet tikai, tikai ar viņu Tikai ar viņu es varu iet uzvarā. Tikai ar viņu. Un šodien varbūt tavā dzīvē ir bailes. Un ko tu dari ar savām bailēm? Jēkab vēstulē, 4. nodaļa, varam atšķirt Kā jūs domājat, no kā nāk vispār bailes? No kurienes rodās bailes? Vai Dievs mums dod bailes? Vai Dievs mums dod bailes, ka mēs nevaram apliecināt viņu vārdu? Vai viņš saka, nu baidies? Nē, Dievs saka, apliecini man vārdu. Apliecini, kam tu tici. Dievs tev ir Dievs viss, lai tu varētu darīt to, ko viņš, kam tev viņš ir paredzējis un arī Jākaba vēstulē 4. nodaļā 7. pāntā 7. 8. Un tur ir teikts tā, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš beigs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis – tad nu padodieties Dievam. Un tad, kad man ir bājos, ko es daru ar savām bailēm, es padodos Dievam. Es saku, Dievs, tu taču redz, ka man ir bājos. Dievs, es zinu, ka es neko nespēju bez Tevis. Tāpēc, kungs, es lūdzu Tavu palīdzību. Kāda no jums varbūt zina, kad uh, kādiem, nu, tas ir par lielu iedrošinājumu, ka es varbūt šeit runāju. Es neslavēju savu vārdu. Es ne, nedomāju nekādā ziņā, ne. Es tikai lepojos ar to, ko tas kungs dara. Ar ko, ko tas kungs dara, un tas man ir pašam kā iedrošinājums. Un, ziniet, dzīvē reiz nāk aicinājumi. Dievs tev aicina. Dievs tev aicina uz kaut ko. Un tev ir varbūt bājos. Man ir bijuši tāds bājos, kad es nevaru, man ir bijis aicinājums. Nāc apliecini Jēzus par savu kungu, liecības veidā. Pasaka, kā tu piedzīvoji Dievu. Man ir tāds bailes, ka man kājas trīc, bet kāpēc es eju un kāpēc es saku to? Tāpēc, kad es mīlu viņu. Tāpēc, ka tas kādam var no jums palīdzēt. Tikai tāpēc – Un tam man vienalga, ko cilvēki par mani padomās. Bet es mīlu to kungu, viņš man ir izglābis, viņš man ir pārveidojis. Un tāpēc es stājos pretī savām bailēm. Es eju mīlestībā uz to kungu, tāpēc, ka viņš man tik ļoti mīlējis, tāpēc, ka viņš tevi tik ļoti mīlējis. Lai to apliecinātu viņu vārdu. Lai tu nebaidītos, Ziniet, Bībelē ir tik daudz rakstīts šis vārds nebīsties, nebaiļojies. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs baidamies. Tāpēc, ka mums uznāk bailes par kaut kādām situācijām, ko cilvēki par mums padomās, vai ko viņi teiks, vai mēs pareizi izteiksimies, vai mēs pareizos vārdus pateiksim. Tev nav pareizie vārdi jāpasaka. Tev ir jāpasaka tas, kā tu dzīvo. Tev ir jāpasaka, ko tas kungs ir teicis. Tie ir tie pareizie vārdi. Un tikai tā Dievs mūs var lietot. Tikai tā, ka tu kā pretī, tu stājies pretī savām bailēm. Un tu, tu uzvar līdz ar Kristu. Iedomājieties, Jēzus taču saka savā vārdā. Ja jūs esat piedzimuši no augšienes, ja jūs esat atzimuši ūdenī un garā, Jēzus Kristus ir mūsos. Viņš saka savā vārdā, viņš ir mūsos. No kā mums bīties? no cilvēkiem, ko cilvēks mums padarīs. Es eju ar tādu soli uz priekšu, jo es zinu, ka tas kungs ir ar mani. Es zinu, ka viņš ir šeit, ka viņš ir manā garā. Varbūt tu šodien neesi piedzīvojis, varbūt tu šodien nezini, ko tas nozīmē. Tu šodien to vari izdarīt, nožēlot savus grēkus, atgriezties un teikt, Jēzus, piedod man mans grēks. Tas ir evaņģēlijs. Un kas man dod spēku šodien? Dzīvot, nebaidīties. Tas, kad es zinu, ka es šeit nepalieku mūžīgi šīs zemes. Tā nav tā depresīva doma, citu to uzskata par tā depresīvu domu, bet laiks ir īss. Ja mēs tā paskatāmies, dzīve ir tik īsa. Tik īsa, nu, kas tā dzīve ir? Un ko tu šodien dari ar savu dzīvi? Tas man dod spēku iet uz priekšu simt procentiem, kalpot Dievam, nebaidīties. Jo Vienu dienu būs, kad visi cilvēki stāsies Dievu priekšā, un katrs cēlus locīsies. Un ko mēs viņam teiksim? Kādu norēķinu mēs viņam dosim? Šodien ir redz, redzēt, šodien mums ir diena dot, lai mēs nebaidītos, lai mēs staigātu kopā ar savu glābēju. <laughs> Es nezinu, man tas tā iedrošina. Jēzus ir mans kungs, un es jūs to varu apliecināt visiem, visai kuldīgai. Un es priecājos par to, ko viņš dara manā dzīvē. Un es priecājos. Un visiem ir vajadzīgs Dievs. Tāds ir mans kungs. Amen. Kāds ir tavs kungs šodien? Vai mēs vairāk paļaujamies uz sevi? Es zinu, ka es esmu dzīvojis bailēs. Esmu paļāvies uz sevi, ko es varu, ko, ko, ko es izdarīšu. Un tā tālāk bet liksim savu cerību uz to kungu. Arī Mateja evaņģēlijā 16. nodaļā. Varam atšķirt 16. nodaļu. Viena no lietām, kā mēs varam uzvarēt bājaus, 16. nodaļa, 24. pāns. Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, ja kas grib sekot man, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, kas savu dzīvību zaudē mans dēļ, tas to mantos. Un Kā mēs varam uzvarēt bājās, viena no lietām ir aizliegt sev, pateikt sev nē, pateikt savam ego nē, pateikt savam, savai miesai nē. Ziniet, miesa nekad negribēs klausīt garam. Viņa vienmēr stāv pretī. Bet ja tu esi piepildīts ar Dievu gāri, tad miesai būs vienkārši jāpaklaus. Gars ir spēcīgāks. Un tad, kad mēs aizliedzam sevi, Tad, kad mēs sakam, viss, es saku Mārtiņ, tu te daudz nerunā, ja? Es tagad, kungs, gaidu uz tevi. Es zinu, Dievs, ko tu gribi darīt. Es zinu, kas tavā vārdā ir teikts. Es eju un to daru. Un viss, es sev aizliedzu. Lai es paliku kaunā, izsmieklā. Protams, Dieva vārdā ir teikts, tev izsmies, Vai, vai Kristum sakot ir viegli? Nav viegli. Bet tev izsmies, būs citi, kas tev apsaukās tikai tāpēc, ka tu esi ticīgs. Bet man vienmēr dod spēku tas, kad es šeit nepalieku mūžīgi. Es šeit nepalieku mūžīgi. Un mūsu mīlestībai uz Dievu ir jābūt spēcīgākai par mūsu bailēm. Saprotiet, ja uh, es ticu, ka kāds no jums jau zina, par ko es gribu teikt. Ja tu mīli to kungu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, un tu zini, ko viņš grib no tevis, bet tev ir bailes, tavai mīlestībai ir jābūt spēcīgākai par to, no kā tu baidies uz Dievu. Tavai mīlestībai jābūt spēcīgākai uz Dievu. Bet tavām bailēm vienkārši jāpaliek malā. Dieva vārdā tik daudz runāts par bailēm. Dievs tev saka, es tev nekad neesmu pametis. Es tev nekad nepametīšu. No kāds šodien baidies? Es tev nekad nepametīšu. Varbūt kādam ir arī kāda liecība par, par to, kā jūs esat stājušies pretī bailēm, kā jūs esat uzvarējuši, kā Dievs jums ir palīdzējis. Tad droši mums būs iespēja dalīties. Un atkal tur ir, vai man ir bailes, atkal viss apstājās pie bailēm. Es tiešām gribu jūs iedrošināt, kā draudz. Nebaidīsimies! nāksim pie viņa žēlstības troņa bez bailēm. Ebrejiem vēstulē 13. nodaļā. Ebrejiem 13. Piektā panta beigas un sastais ir Dievs saka, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tā kā mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos. Ko cilvēks man darīs? Nu, visvairāk no kā, kā mēs baidamies ir no cilvēka. Nu, ko cilvēks man darīs? Ko cilvēks par mani padomās? Bet es nebīšos, tāpēc, ka tas kungs ir mans palīgs. Un es šodien saku, es nebīšos es nebīšos. Nebīsties, nebīsties arī tu. Dievs tev šodien saka, nebīsties. Nu kā tu bīsties? Nes tās lietas kungu priekšā. Pacel savus acis uz jēzi. Neskaties tik daudz uz to, ko tu vari, ko tu izdarīsi, vai ko tu paveiksi, bet skaties uz, uz Jēzus Kristu, ko viņš var darīt tavā dzīvēm. un kādā vietā vispār ir skarbi, skarbi, nē, bet, eh, nu, teikts atklāsums grāmatā. 21. nodaļā ir teikt tādu vārdu par bailīgajiem. Bailīgie salīdzināt pat ar neticīgajiem, apgānītajiem slepkavām, netikļiem, burviem, elkalpiem. Un ko, kas tad notiks ar viņiem visiem? Bailīgos, neticīgos, apgānītos, slepkavus, netikļus, burjus, elku kalps, visus melkuļus. Viņus metīs degošā sēra jūrā. Iedomājieties! Ja mēs pat dzīvi esam tādi bailīgi, ka mēs, mēs uh, baidāmies no viss, ka mēs baidāmies pat apliecināt savu kungu, ka mēs baidāmies, mēs slēpjamies – tā ir mana ticība, tas nevienam nedrīkst traucēt. Bet Dievs saka, apliecini, no nu, kā tu bīsties. Ticībai jābūt dzīvai, gan vārdos, gan darbos. Lai Dievs dod mums katram vienam tā dzīvot. Es gribu tā dzīvot. Es gribu dzīvot dzīvā ticībā. Es negribu būt svētdienas kristietis diemžēl cik daudz cilvēku tādu, kas iet sveidienās uz baznīcu savam mierinājumam, bet reāli nav piedzīvojuši to kungu. Tikai tāpēc, ka tur varbūt skan laba mūzika, vai tur labā atmosfēra ir. Un tad mēs stāvam Dievu priekšā un Pat mēs varam ļauns gars izdzīt, lūk par dziedināšanām, brīnums darīt. Un tad kungs mums pasaka, es jūs nepazīstu, tāpēc, ka tā mīlestība nav bijusi īsti. Un kāda šodien ir tava mīlestība uz to kungu? Vai tā ir tāda, kas uzvar bājās? Ja tev ir bailes no kaut kādām lietām darīt, tad vienkārši sāc to darīt. Kā var bailes uzvarēt? Tikai darot no to, no kā ir bailes. Un tad, kad tu spēri šo soli, tu saproti, ka nemaz nav tik traki. Ir kāds apsūdzētājs, kas tev laiku stāst. Būs traki, nebūs labi. Kā izskatīsies, kas notiksies ko par maniem domās. Tas tāds, man liekas, maskēts lepnums ir, lai mēs neizrādītu varbūt savus kļūdas. Mums ir bailes kļūdīties. Es ne, neizteikšos ne tā. Nu un kā es izteikšos? Bet ja es mīlu to kungu no visas savas sirds, es varu iet un dalīties ar to. Un tāpat daudzās vietās ir teikts. Kad apsūdzētājs nāk un stāsta mums visādas lietas, kas nav no Dieva, mēs viņam atbildam ar savas liecības vārdu, ko tas kungs ir mums darījis. Mēs atbildam viņam, kā ir rakstīts Jāņa atklāsmes grāmatā 12. nodaļā. Un tur ir arī teikts 11. pāntā, ka viņi to ir uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Tādēļ priecājieties debesis un kas tur mājo, vai zemē un jūrai, jo vēlns nonāca pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis. Bet viņi tev uzvarējuši ar savas mutas liecību Viņi uzvar ar savus muts liecību, ka tu apliecini Jēzus par savu kungu. Un tad, kad tev nāk šīs domas, ka tu nekas neesi vai tu neko nevari, tu saki sātanam, Jēzus ir mans kungs un ar viņas viss var. Viņš man dod spēku, viņš man, viņš man staigā pa priekšu, vienkārši padzen prom viņu. Neļauj savām bailēm augt vēl lielākam. Es zinu, par ko es runāju. Es tiešām zinu. Tas kungs ir teicis, nebīsties. Nu kā tu baidies? Nebīsties šodien. Nebīsties. Ja arī tev ir bājos vai panisks bailes, vai tāds, kas tevi paralizē. Mēs varēsim lūgt par tevi, to vēlēsies. Bet zini, atceries vienmēr, tev nāk šīs bailes, sauc to kungu. Vienmēr sauc to kungu. Četrdesmitā psalmā Dāvids, Dāvids saka tā. Tā ir dziesma. Iedomājieties, kā izklausītos, ja mēs viņu nodziedātu. <laughs> Hmm. Būtu baigi jāizlocā visi šitie vārdi. <laughs> Bet um, būs arī uz ekrāna. Bet mēs nedziedāsim šodien viņu, bet mēs um, palasīsim, <laughs> kā man iedrošina tas, ko saka Dāvids no otrā panta. Es gaidīt gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manas soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu, kas nepievēršas lepniem, nedz tīnas ar melkuļiem. Lieli ir tavi darbi, kungs, mans dievs, ko mūsu labad esi darījis, un dižens ir tavas svētības pilnās domas par mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt. Kaujamie upuri un ēdamie upuris tev nepatīk, taču ausis tu man esi devis dzirdēt. Dedzināmos upurus un grēku nožāvus upurus tu nekāro. Tad es teicu, raugi, te es esmu, grāmatā stāv par manis paša vietā rakstīts. Man ir prieks dzīvot pēc tavu prātu, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Tavu taisnīgumu es sludināju lielā draudzes savas lūpas es neaizdarīju, kungs, tu to zini. Tavu taisnību es nekad neesmu noklusējis, savā sirdī es skaļi daudzināju tavu uzticību, ka tu esi mans palīgs. Par tavu žēlastību un uzticību es neesmu mitējis runāt lielas draudzes priekšā. To kungs nepārtrauks savu labvēlību pret mani, tavu žēlastība un uzticība mani sargās vienmēr. Āmen. Un šeit nav liela draudz. Mēs esam redzējuši liels draudz, ja. Bet uh, arī Dāvids saka, es nekad neesmu noklusējis savā sirdī. To, ko tu esi man darījis – Un mans iedrošinājums tev šodien ir neklusē to, ko tas kungs tev ir darījis. Jau sākt šeit, mūsu vidū. Šeit nav liela draudz, mēs esam maz draudz. Bet kad tu jau šeit var apliecināt to, ko tas kungs ir darījis tavā dzīvē, lai mēs varētu arī iziet ārā, to apliecināt cilvēkiem, Es tev iedrošinu, tiešām nebaidies, nebaidojies. Tas kungs ir dzīvs un viņš ir ar tevi. Viņš dzīvo tevī. Varbūt ir kādam kāda liecība tagad. Ir uzreiz, var nākt, liecināt es varu padalīties par divu veidu bailēm, nu, kuras es pēdējo pusgadu laikā, es, kam es aizgāju cauri. Pavasar, ka es jums stāstīju, kad man bija tas kauns apsēdz, un jo vairāk viņš bija apsēdz man, un, un, un jo grūtāk man gāja. Un tā kā es izsūdzēju viņu, tad, tad es tika brīvi, bet tajā laikā, kamēr es ar to kaunu neap, neapzinādamies, ka viņš man traucē dzīvo, ar viņu dzīvoju, manī bija arī ļoti liels bailes. Man bija bail pat eh, pavasar iet pļavā tēsalasīt jo, ka es kāptai pļavā, man sākās panisks baila kāptai zālē, ka man likās, ka nezinu, kas tur ir, man nekad nav bijis baila no, <laughs> no zāles, no pļavām, ja? bet tajā pat brīdī, kad es neizsūdzēju vienu, viens man mocīja, bonusā nāca līdz tās bailes, un es nevarēju saprast, kas ar maniem notiek, nu, ja iekā pļavā tur tēju salasīt vai puķi salasīt, un man, manī rodās panika, nu, panika nokāp no ceļa nost, iekāp tai zālē. Bet tad, kad, tad, kad es izsūdzēju un aizlūdzu par manīm par to kaunu, tas bailes paši no sevis aizgāja. Pret viņām pat es īsti <laughs> nu, necīnījos. Un, un, un, un no viņām es biju brīva. Un tas, tas, tas otrs baiļu ar, ar, ar ko es eh, sastopos, ir, citreiz ir pa kaut kādām lietām, kuras tu vai nespēja kontrolēt vai kas, un tad rodās bailes un panika, nu kā, kā nokārtosies, nu vai kaut kas ar bērniem vai, vai pa mājasoli vai kas, un, un, un man tas satraukums un tāds bailes tad <laughs> iestājās ātri, un, un ja es ilgi un, un dikt ar viņām, nu, spēlējos, jā, tad viņš viss man pārņem citā reizē, pat, nu, ka, ka es īsti pat neko padarīt nevaru, bet atbrīvo man vai nu slavas dziesmu, vai lasot Dievu vārdu. Es zinu, ka pirmos gados man pat bija tā, kad iestājās tās bailes un panika, un paņem bībeli rokās, un sāk lasīt, un iestājas pilnīgi tāds miers. Noliek to bībeli nost, sāk atkal malt tās domas pa galvu un atkal tā, tā, tā, tās bailes. Un, nu, tad tā mācības stunda, kad nu, lasot Dievu vārdu, ka viņš atstājās, ka tas ir – ierocis, <laughs> ierocis pret, pret, pret, pret tām lietām un, un vairāk ieklausoties Dieva vārdam arī var paļauties, paļauties uz viņu brīžam. Tas ir viegli teikt, ka tu tajā <laughs> esi iekšā, grūtāk ir ar to tajā brīdī cīnīties, bet Dievs vien, Dieva vārds vienmēr izklāps, un ja tajā brīdī nav Dieva vārds klāt, uh, vienalga kāda slavas dziesma, nu, slavēt Dievu. Kaut vai vienkārši es atceros, ka kādreiz Ginko teica, kad ir tās lielās problēmas un bailes par to, ka tu nevar viņas kontrolēt, ka viņš teica, viņam viens teica, nu vienkārši slavē Dievu. Viņš teica no sākuma, nu kā es tā jūtos, kā es slavēšu. <laughs> Un tad viņš paklausīja un slavēja un teica, vienkārši slavu Dievam, slavu Dievam, un viss nokārtojas, un viss bailes aizgāja. Tā kā ar Dievu vārdu un vēršoties pret, pret, pie Dieva, ar visām bailēm var tikt galā. Meklējiet pie viņa. <laughs> Slavu Dievam, ka viņš mums palīdz. Labdien, man sauc Mārtiņš. Nu, kā es gribēju teikt, ka man arī tagad šobrīd ir tā kā bailes bija iznākt. Bet es vienkārši ņēmu un to darīju. Tas, jo, ja, ja to nedarīs, tad arī tas ne, nepāries. Nu, tagad domāju, ko tie cilvēki domā tagad par manī. Bet es domāju, tas ir sātana domas un eju prom. Es vienkārši ar patīšu neklausīšu tev. Nu, bet kā Dievs man, mani uzrunājis. Viņš strādā mani, man es to jūtu. Kā viņš ritīgi man, nu, dod do to, ka es varu vienkārši iet un darīt. Un, un, jā, paldies, un es arī turpināšu tā darīt. Jo man ir tāls ceļš. Un tad mēs tikai esam uz laiku, lai, lai mācītos. Turēties pretī vēlnām, lai mēs neiet sadikšanā. Amen. Man arī ir kāda liecība, kas nu pat mēs bijām, jūs jau iespējams zinat, lielākā daļa mēs bijām slimnīcā, mums piedzima meitiņa, mēs ladījām. Forši. Un, bet stāsts ir tāds, ka mēs bijām, mums bija ķēzers, un jau kureiz pēc kārtas, un vairs nepaliek smieklīgi, kad par to domā, jo paliek aizvien tikai bīstamāk pašai mammai, ne tik daudz varbūt bērnam, jo, jo tik labi arī viss, viss tā grūtniecība bija. Taču sanāca mums tā, ka Mm, šī operācija bija, un, un slavu Dievam, viss bija kārtībā. Mazais, mazā, mēs, <laughs> mēs desmit gadus džeki vien, un, eh, un mēs joprojām meitu saucam par <laughs> viņš, eh, bet tas pāriet droši vien. Bet lai nu kā, meitiņas rokām, viss ir skaisti, un, un eh, sieviņa atopās jau no, no tās visas griešanas un visa, un izrādās, ka ir vajadzīga vēl viena operācija. Un viņu sagaidām tur ārsts, anesteziologs, vispēc kārts. Un uh, viņi stāst, nu tas apmēram 15 minūtes, varbūt 20. Nu kopā ar visu aizvešanu, atrašanu, varbūt pusstundu, tur kamēr attiec at, at, at, šī anestēzija pilnā narkoze. Uh, un uh, labi, nu, ja jādara, jādara. Nu, tur savu iemeslu, kāpēc tas bija jādara. Un viņu aizved un sāk skaitīt <laughs> minūtes, sāk skatīties vienkārši, nu labi, laikam ir jāiet. Uh, laiks iet un paiet tās 20 minūtes, paiet pusstunda, paiet jau 50 minūtes un uh, paiet jau stunda. Un ienāk tāds satraukums, kas notiek, kur man sieva? Un viņš diezgan tāds loģisks. Man, priekš manis man likās, kad nāk, nāk tāds jautājums, kas notiek? Vai viss ir kārtībā? Un paiet ne tikai stundu, paiet jau stundu, 20, pusotru stundu viņa nav. Nedomājieties, uz 15 minūtēm aizved un nav. Uh, Un, un tas bija noteikti arī man tāds brīdis, es, es pa, parasti man ir, es, es dalos tikai no savas pieredzes, tas nav šeit rakstīts, bet man, kad ir nākušas tādas situācijas, es bieži, bieži vien esmu sastīnis, tā, ka es, tā, tāda pauze tāda, kas notiek, un es gaidu vienkārši, kas notiek, Dievs, kas notiek, es, ne, es nelūdzu tajā brīdī, es neslavēju, tad tas ir mans, kā es esmu to piedzīvojis, un es vienkārši esmu tā, uz tādas pauzes, un es sapratu arī, ka šī ir tā reize, kad tuvojās tāds mans sastingums, kad es neko, liekas, ka tu tiec tā drusciņi paralizēts tajā brīdī, jo tu vienkārši esi, tu gaidi. Dievs, es gaidu, viss, es neko tev nesaku, neprasu, vienkārši es gaidu. Bet šī atšķirībā no tām citām reizēm bija līdzīgi kā Kristīna pieminēja, kad ir iespēja slavēt Dievu, kad ir iespēja slavēt viņu. Un, un pat, kad sākam slavēt, arī tai situācijā, kad nav viegli, kad ir jautājumi, kad ir um, Jā, ienāk bailēs. Mēs, mēs gribam varbūt kādreiz to palikt apakšā zem satraukumiņa vai zem vēl kaut kā tāda nevainīgāka, bet patiesībā tās ir bailes. Savā veidā tās ir bailes. Bet ja mēs spējam, jā, padoties Dievam, kā mēs klausījāmies? Mums ir jāspēj padoties Dievam un tad stāties pretī šim visam. Un šajā gadījumā bija iespēja uzlikt vienkārši šo kristīgo mūziku, slavēšanu un sāk kopā slavēt. Un nebija tas vienkārši sākumā, tu vienalga tu slavē un tu vienalga domā par kaut ko citu. Jums ir tā bijis, jūs kaut ko darat, jūs īstenībā esat citur pavisam. Un šajā reizē man arī bija tā, ka slavēja sākums ir tāds, ka tu, nu, atver mūti, tu slavē, un patiesībā tu skaiti minūtes un domā kaut ko citu pavisam. Bet tikai pagāja kāds brīdis, kad mēs esam Dievu klātbūtnē, un tas izmainās. Un es pateicu uz Dievam, kad um, tas bailes, tas satraukums viss tik paņems nost, un, un pagāja tas laiks, un sieva atved, un esam dzīvi, un veseli esam mājās, un uh, viņa gan arī šobrīd uh, Eh, un arī tur nāk vēl viena liecība klāt, viņi atbrauc mājās un ļoti tādas sāpes. Tās visas tās precāp līdzekļi, ja kā tur bija doti, tie arī jau tur izgais un vairs nav. Un, un vienkārši palika tādas nu, nepanesams. Tur nekas īsti vairs tāds nelīdzēja, un mēs arī sākām lūk par to. Pagāja tikai brīdis, kad viņi jau varēja staigāt, kad viņi varēja paņemt bērnu jau. Un, un tā kā paldies Dievam, ka tas izmainījās. Uh, Bet eh, šodienas vārds, jā, man liekas, ļoti, ļoti spilgti, jā? Šis, šis kontrasts starp to. Ja mums kaut kur ir bailes, tas liecina par Dievu trūkumu mūsu dzīvē. Par Dievu trūkumu tajā situācijā. Tas liecina par, iespējams, par uzticības trūkumu, par paļāvības, par paklausības trūkumu. Ja mums ir bailes, tātad Dievs, kur, kur, kur, kurā vietā tu man pietrūks? Kas ir tā lieta, kas, eh, ko es esmu palaidis garām? Es atrunājuši kādreiz ar ticīgiem cilvēkiem, Eh, kuri baidās no nāves, kuri baidās pēc tā, par to, kas būs pēc tam, nevis par to veidu, kā, kā cilvēks aiziet. Nu, dažādi mēdz aiziet. Negadījumi, avārijas vai vienalga, es neskaitu, neuzskaitīšu viņas visas. Bet, bet kad ticīgam cilvēkam ir bail no tā, kas būs pēc dzīves. Un tā nevajadzētu būt. Tā nevajadzētu būt. Ja mēs apzināti dzīvojam grēkā, tad gan vajadzētu baidīties. Ja mēs apzināti izvēlamies palikt grēkā un necīnīties pret viņu, tad mums ir teikts, ka mums ir jābīstās, jo grēka alga ir nāva. Ja, viņš saka, Jēzus atnāca, nomir par mūsu grēkiem. Nevis, lai mēs viņos dzīvotu, bet lai mēs tiktu no viņiem atpestīti, lai mēs tiktu atbrīvot. Un tāpēc, jā, bīties Dievu, jā, bet baidīties no Dieva mums nevajag. Bet bīties Dievu mums vajag. Tāpēc man, eh, man bija prieks dzirdēt par šo, uh, par tām bālēm tāds labs atgādinājums, tiešām tas pilnīgi, pilnīgi pretējs ir ticībai. Un mēs zinām, ka ticība nāk, kā tad vēl mums to ticību dabūt? No sludināšanas. Dievārs mums saka, ka kā lai tic, ja nav kas sludina. Un tas turpinājums tur ir, ka ir jau kas sludina, bet vai ir kas dzird? Vai tā ticība ir savienojusies ar to, kurš klausās? Tā kā pieņemsim dzirdēto vārdu un, un um, jā, padosimies Dievam, stāsimies pretī visām bailēm un viņas bēgs no mums. Tā kā Dievs ir labs. Es biju pieņemta darbā, es strādāju pa šuvēju, es biju pieņemta uz gadu, tā kā man noteikti limits bija, cik ilgi varēju strādāt. Un, un nācās tā kā gads uz beigām, un jā, augusta sākumā bija tā, kad nāca tāda bailes vispār, kas būs pēc tā oktobra, ka man tur viss beigsies, ka man esmu parakstījusi līgumu jau vairāk kā uz gadu ar dzīvokli un vispārējo tur, un ka man būs jāiet vai pie ģimenes apakaļ, pie vecākiem. Tā arī bija tāds bailes. Līdz nāca pilnīgi tā, ka arī kaut kādā mērā bija kā par, par, paralizēta. Tā kā arī es ar dažiem no grupiņas izsūtīju, ka bija arī nu, fiziski. Es nevarēju pārnāt mājās no darba, un pat citu neko es nevarēju domāt, ka man tikai par to nākotni ka bija tādas. Un tad, jā, bet tajā momentā arī bija tā, ka es domāju kaut ko pats savā spēkā, kaut ko izdarīt vai kaut ko iedarīt. Un ka es nepaļāvos uz Dievu, bet tad es pats sāku lūgt par to. Un arī sieviešu lūkšanās dalījos un jā, ka bija divas tādas naktis, kad es nevarēju ne pagulēt, neko, ka es vienkārši varēju sēdēt, raudāt, slavēt Dievu, un ka es arī Dievam teicu, ka vienalga, kas notiks, vai man būs jāiet pie vecākiem apakaļ vai kaut kur, ka man mīlestība pret Dievu no tā ne, nemainīsies. Un pēc, jā, pēc kādām divām nedēļām Dievs ļoti pagodinājās manā dzīvē, iedeva tādu darbu, kur es, jā, kad nav tas darba laiks, vairāk nav tāds strikts astoņas stundas, bet es varu iet, iet nu jā, tāds brīvs, vienkārši Dievs, ka tu apliecini un lūdzu un uzticies viņam savu dzīvi, tu vienkārši Dievs pagodinās tavā dzīvē. Un ka jā, kā stāstīmies ar lūkšanām, slavēsim Dievu. Amen. Es neatceros savā dzīvē nevienu tādu gadījumu, ka es būtu darījusi to, ko Dievs grib, ka vēlns tūlīt nebūtu bijis klāt un nebūtu sācis man baidīt. Un jaunākiem cilvēkiem tas var noderēt. <laughs> ka um, vienkārši tas tā ir un no tā nav ko baidīties, jo šī pasaulē ir arī vēlns, kas darbojās ar visu savu kara pulku. Un viņš arī, viņam arī ir gan daudz informācija, un viņš vienmēr visādiem veidiem cenšas aizskavēt tieši, tieši to ceļu, kas Dievam mūsu dzīvē ir svarīgs. Un es pat to Tagad es jau to zinu kā labu zīmi, ka tas man ir tā kā apliecinājums, ka es daru pareizi. Es zinu, ka man dzīvē bija laiks, ka es nemācēju atšķirt tās divas balss, un tad es kaut kur dzirdēju, kur viens dievvīrs teica, neklausieties uz to balsi, kas nāk virsū un jūs presē, kas ir skaļa, uzbāzīga, uzmācīga, uzmācīga, Tā nav, tā Dievs nekad nedara. Klausieties uz to maigo, kluso balsi, kas pasaka vienreiz, divreiz maigi. Tā balss, kas presē, kas dzen izmisumā, kas nāk dienu un nakti un tev te saka, nebūs, nebūs, neizdosies, tas nav Dievs. Un tur tiešām ir tikai, kā Mārtiņš saka, uh, ar jēra asinīm un ar mūs, mūsu mutes liecību mēs viņam varam uzvarēt. Tā kā uz to neklausieties, tas nav tas kungs. Mūsu kungs ir mīlestības kungs, viņš nāk ar maigumu, uh, jā, viņš, viņš, nu, jā, viņš uh, ciena mūsu brīvību un mūsu brīvo izvēli. Tas varbūt kādam var noderēt, <laughs> kuram mazāk pieredze. Romiešiem 8.1 ir teicis, Tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Un šodien mēs arī šeit esot, mums katram jābūt drošam par to, ko pirms tam jau pieminēja, ka mēs nomirstot, ka mēs nenomirsim, ka mēs aizmiksim. <laughs> Nepareiz teikt, nomirstot. Kad mēs aizmiksim. Vai mēs esam droši par savām dvēselēm? Mēs esam droši. Šeit rakstīts, tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazunāšanas. Un tas turpinājums tur ir a, a, ar kontekstu, ka tiem, kas staigā garā, nevis miesā. Tiem, kas staigā garā, nevis miesā. Tie, kas esam tā kā jau dzirdējām, piedzimuši garā, tie, kas esam piedzimuši, tie, kas esam paklausījuši, tiem vairs nav nekādas pazudināšanas. Un tālāk tur ir romiešiem nevis 8. bet 10. nodaļā jau uz priekš teikts, ja tu ar savu mutu apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miršiem, tu tiks izglābs. Jo ar sirds ticību panākam taisnību un ar mutas liecību pestīšanu. Arī šodien mums ir jāizdara tā izvēle. Ja mēs neesam izdarījuši izvēli, vai arī ja mēs pārdomājam savu dzīvi un uh, Un ja šodien es aizēju no šajienas, vai es būšu pie kunga? Vai man ir mūžīgā dzīvība? Vai es satikšu viņu? Tāpēc ja, mums jābūt drošībā, mums jābūt drošībā. Ja mēs neesam izdarījuši izvēli, ja mēs neesam apliecinājušies par savu kungu un glābēju, ja mēs neesam pidzimuši no augšas, tad šodien mēs to varam izdarīt šeit. Šeit mēs to, to var, varam izdarīt kopā. Tad es arī aicinu, vai jūs nākat pie Dieva, lai atgrieztos pie viņa? Vai jūs arī vēlaties, kad vienkārši mēs lūdzam kopā par bailēm, kuras varbūt ir? Uh, Jo šeit arī prasās tas paklausības solis. Dievs steidzās, lai atbildētu. Viņš grib. Bet vai mēs vispār to sagaidām? Vai mēs to sagaidām? Vai mēs vispār gribam, ka tiek izmainīts mūsu situācijas? Vai mēs gribam vairs, ka mums nav depresija? Vai mēs gribam vairs neuztraukties par kaut ko, nebaidīties vairāk, uzticēt viņam, nevis būt viegliprātīgiem, bet sākt paļauties vairāk arī kādās tieši tajās mūsu lietās. Katram viņš tik unikāls, katram neatkārtojams visdrīzāk. Ja mēs gribam un mums vajag, nāksim priekšā vēlreiz, lūksim kopā. Visa draudze, par ikvienu, kas mēs šeit esam, iznākam priekšā, mēs visi lūdzam par ikvienu. Tāpēc um, esam drosmīgi un, um, ja ir vajadzība, nākam vienkārši šeit. Mums vēl būs kāda slavēšanas dziesma, viena, varbūt divas. Un tas ir tas laiks, kad esat iedrošināti, nākt šeit. Dievs, te es esmu, reku ir tā mana baila, reku ir tās manas lietas, ko es vairs negribu ar viņām dzīvot. Nu, tam ir jābeidzās. Vai varbūt kāds, ir, kāds saka, Dievs, es jau vēl tev nepazīst īsti. Es gribu nu atgriezties pie tevis. Es arī gribu iemantot mūžīgo dzīvību. Tad arī šis ir būs tas brīdis, kad jūs varat nākt. Labi, vēl lūksim, vēl slavēsim. Visus iedrošina tajā laikā nāciet priekšā. Jā, nāc priekšā. Tu gribi slavēt vai tu liecinās? Es domāju, varbūt tu māk tagad ģitāri jau spēlēt. Labdien. Es jau esmu liecinājis par bailēm, bet es tā sajūtu pamudinājumu nākt uh, vēl vienreiz, jo es redzu cilvēkus, kas ir šeit pirmo reizi. Nu, es vismaz redzu cilvēkus pirmo reizi. Uh, es tā īsti tā pastāstīšu, ka man bija sarežģīta grūtniecība un man bija tā, ka es biju uz tādas paģīpšanas, dzīvšanas tādas robežas, man trūkst tādas vitamīnu, minerālu vielas un tad man ienāca bailes. Es sāku baidīties. Uh, ka es nenoģībšu. Nu, ka es nenoģībšu kaut kur, ka es kaut kur nenokrītu vai kaut kas man nenotiek. Un, eh, nu, jā, un tas bija, tas bija ļoti mokoši, un tad man sākās vēl, vēl visādas bailes klāt. Man bija bailes palikt vienai, man bija bailes pamosties, jo es zināju, kad vīrs iet uz darbu, ka bērni būs bendārzā, un es atkal palieku viena pati. <clears throat> Tas bija, nu jā, tas bija ļoti, ļoti mokoši. Un, eh, jā, un tas viss bija pirms pusgada. gada ap, aptuveni pirms pusgada. Tad, nu, kādu mēnesi vairāk es vienkārši dzīvoju bailēs katru dienu. Mm, un, eh, un, jā, kā teica Kristīna. <laughs> Un arī gads, jā, tieši man palīdzēja tas, kad es lasīju Dieva vārdu, kad es citēju skaļi, kad es lasīju rakstvietas par to, ka Dievs nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Dievs saka, ka bailēm ir mokas, bet Dievs jau mums nav devis mokas, lai mēs mocītos. Un, un tikai tas man palīdzēja, un kad man mājās visu laiku skanēja slavēšanas dziesma, un es varēju aizmigt tiešām es varēju aizmigt tikai tad, kad man, kad, kad man skanēja slavēšanas dziesma vai kad es uh, lasīju bībeles, bet bija tā, kad es uh, aizmigu ar uh, bībeles krūtīm, jo es savādāk vienkārši nevarēju aizmigt. Un tikai tas man palīdzēja un, un bija brīži, kad man vienkārši nebija vispār spēku un kad es varēju tikai čukstēt. Un es tikai varēju čukstēt un slavēt Dievu vārdu, un tikai tas man izglāba. <clears throat> Vienu vakaru arī vīrs nebija mājās, es biju mājās ar bērniem, un, un atkal man tāds bailes, nu, nu, nu principā no visu kā bailes man bija, un es Dievam saku, ka es vairs to nespēju, ka es vairs nevaru, un es tie vakarā ļoti izraudājos, un nākamā rītā es pamotos, un es sapratu, ka man nav bailes, vienkārši man nebija bailes, vairāk es pamotos, un man es biju brīva, jā, tikai pateicoties Dievam, tā, jā, Dievs man vienkārši atbrīvo no bailēm, savā spēkā pasaulīgi es domāju, es domāju, ka es nekad vairs nevarēšu būt tāda, kāds bija agrāk, jo arī apkārtēji un doktori teica, ka vienkārši viņi man nepazīst, jo <laughs> ka es tāda nekad neesmu, pateicoties Dievam, viņš vienkārši atbrīvoja un atjauno un, un dara vienkārši pilnīgi un vēl, vēl labāku no jauna visu. Tiešām, Dieva vārds un, un slavēšana, tas ir tā, ir tā atslēga, jā.